Це Панас Заливаха, касета друга 20 вересня 1999 року. Завели як то летунську кабіну, два конвоїри з вами. Так, по боках піднялися в повітря і стюардеса несе тацю із цукерками. Угу. І мені подобалося, що вперше е, вона підійшла до мене, дивиться, що тут ліворуч, праворуч мої е, провожаті. А ви ж у Заківському, так? У Чорному? Ну, я... В якому отязі ви? В Заківському. Так. Звичайно, то із табору угу. мене в літак. Давайте станемо десь далі, бо тут в цьому спутнику. І е, цікаво, вона е, так співчутливо на мене подивилася тацю з цукерками. Угу. І в мене така шмигнула підсвідома думка взяти декілька чи одну. Ну, але щось мене стримало, я взяв цукерку. Вона пішла далі до пасажирів. Ну, Від пасажирів було затягнуто тканиною, шторкою такою. Ну і привезли мене, думаю, куди ж мене везуть літаком. Крутнулося в голові. Бориспіль. Пасажири вийшли, під'їхала машина, мене воронок і повезли воронком до е, будинку КГБ, це що на Володимирській вулиці. Угу. Ось. Привезли туди, зробили шмон капітальний, У мене був кусок оселедця і кусок хліба, і торба. Я був в мештах таких отих робочих, такі е, буцівського типу. На другий день е, після що е, проночував окрема камера. Вивели на прогулянку. Там ходить, виходить цей, що мене запустив дивиться на мої черевики, а то було літо, спека, тепло, а то шкарпеток немає. Я бритвочкою вирізав такі, зробив босоніжки. Так, Вчора ж були у вас е, черевики, ботинки, а тут у вас що? Я кажу, ні, вони такі були. Я ж вчора бачив, у вас були без дирочок. А я Барселонець, плав лезо. Він то хліб поламав мені хліб, отак, е, чи я в хліб щось не заткнув. А я Василець, туди де зябрив у Василець. Е, <laughs> я туди лезу, так що я був озброєний. Він так розгублено, що я перехитрив. Е, побув я там, десь е, близько місяця. Одного разу він приходить, е, цей е, наглядач, каже, знаєте, ви трошки так каже, це у вас тут подивився на червики, на все. Вас, каже, клич туди, вгору. Ви ж там тримайтеся. А то що, не викликали цілий місяць? не місяць, мой менше. Мгм. Але мене трошки підготували там <clears throat> Ага. У товарний вид привели. в товар, щоб мене показати високому Мгм. начальству своєму. І одного разу він ото мені каже, трошки підтягнуться, ви що бажаєте, це каже, останній шанс вам, бо з вами хоче говорити висока людина. Повів мене нагору. Е, зайшов туди, е, доложив, як кажуть, щось привів, ну, запустили мене в кімнату. Сідайте, будь ласка, сідайте. Я присів. Ну ось кажу, що ж, Заливаха, ви таке е, втрачаєте багато часу марно. Ви б там малювали, ось, були вдома, не ганяли б вас ніде. Ви подумайте, у вас таке одне життя, одне призначення як ви правду кажете, то так, одне життя. Я б, каже, хотів, щоб ви е, нарешті, каже, усвідомили. Е, не сказав, на що нас мати привела, а сказав, що життя один раз. І треба його так щось зробити за життя, корисне людям. Я б спитав, а що ви е, пропонуєте мені? То кажу, від вас залежить, можете пустити додому, я там буду щось робити своє. Ні, ви каже, могли б написати, написати, що ви спокушені, що ви ступили на неправильний шлях. Ось народ наш працює, поті чола, будує світле майбутнє. А ви а ви себе закопали так, от, викинули себе із руху. Ось напишіть. Е, Напишіть. Кажу, я знаєте, літератор дуже такий слабкий. Я кажу, я, ми підскажемо, складемо, але uh -huh, uh -huh. напишіть, що ви таки е, вас занесло не в свою якусь е, лінію руху, не в свій напрямок. Порадив мені це. Я подякував, кажу, ні, я то не зможу. Ну ви дивіться, бо ви або їдете, відвеземо вас додому або назад в Мордовію. Вибирайте, що вам дорожче. Кажу, везіть в табір. Ну добре, бажайте, це ваш останній шанс. Я кажу, дякую за пропозицію. Ми так лагідно балакали один з одним. Він то, що був, він не сказав? Не сказав. У нього Ну, якісь, Я не розумію на чинах. Вийшов він із-за столу, ну що ж каже, що я вам кажу? Воля ваша. Підходить до мене, простягає мені руку. Я, як зек, то роки назад, угу. я так е, дякую. І так мені цікаво було спостерігати, як рука, його рука опускалася. Він простягнув руку, знаєш так, для прощання. А я тримаю, не подав. І мені трошки було соромно, думаю, то ж людина, і... але не хотілося руки взяти. Знаєш, Мене щось стримало, так я руку е, так притискав до побачення і що. Це було літо, а якого року не пригадаєте? Якщо е, ні, десь ем, десь за рік приблизно перед звільненням. Десь може 69-й його. Можливо. Ну і побув ще там якийсь час в Києві. І потім мене здається на літак і привезли до Франківська. До Франківська ще? Так. І привезли з Києва до Франківська. І тут я пробув ще в Франківську. Ну, якийсь час. Ну тут вже так мене якось так е, е, протримали, просто так, пауза така. А потім знову на етап і знову в Мордовію. А там хто бесідував з вами Франківську? Там звідси ніхто не бесіє. Отак привезли по Привезли, я там побув трохи, пожив та ага. і знову на етап. І ці мандри зайняли чимало, мабуть, місяць-два десь, так? Е, так, десь. І везли вже через Саратов туди. І там mm -hmm. перше в Саратові е, нам давали їсти дуже смачно. Там була та, е, від стерлядь, там ще якісь риба ці волжські. І нам дали одного разу уху. Угу. Смачнющу. Ну, е, Я вперше поїв русські ухі. Е, до речі, це відносно харчування зеків. Uh Там з нами е, сидів один вірмен на 385-му. Він колись перейшов з Вірменії в Туреччину і хотів десь податися на захід. Але його в Туреччині спіймали цього вірмена і передали в СССР. І він е, на етапі із Єревана е, до Потьми розповів, каже, от в, турець, в турецькій тюрмі, там каже, байрам, дають нам ізюм, кишмі, ще щось, ще щось, каже, шашлик там. На якесь свято мусульманське дають, каже, нам. А тут, каже, все різноманітна їжа і гарна їжа у Турків. Uh -huh, uh -huh. А тут, каже, від Єревана до Потьми ще каже, Однакова їжа. Угу. Тюрма е, руська і турецька. Хоч вони турки, вірмени не дуже дружать, але і приїхав я, е, тобто привезли мене знову в Мордовію, там я добув свій термін. У той самий табір, 11-й. Той самий 11-й, потім був на 14-му, був на, на цих ще пару таборів. Ось. І, А до речі, приїхав я вже з Києва, тобто мене привезли з Києва. Ну і я як е, до свого товариша з Франківська Михайла Озерного, ми дружні були, він е, як е, мовознавець, інколи пояснює мені, із панаша каже, він літературну Україну йому передплатили. Угу. Каже, Панасович, подумайте, слово таке небо. Небо. І Михайло мені тлумачив, бо ось є розуміння слова. Е, бо, бо це ніби попередження чогось. А небо, не бійся, гейби так. Але воно склалося в одному слові небо. Небо. І коли вже я повернувся із, е, з України, мені хлопці кажуть, озерний вже став е, на пучі справляння, став не єговістом, а покутником. Покутником. Там вони збиралися, ці дивіться, покутники, так, чоловік 5-10, плече до плеча, і співають якісь пісеньки, псалми, ще щось. А кажу, а як же це сталося? Кажу, там бочка, в тій бочці була вода чи дощова, чи якась, але повна. І туди Михайла посадили, роздягнули, він його охрестили в покутники. Здається, покутник, то якась секта така. І Михайло Озерний вже, я його більше не бачив, він вже був в тому верті. Я подумав, що це, думаю, що ж це сталося з Михайлом. До речі, він мав дуже цікаву голову. Коли я був на пересилці десь чи Снопці, е, в Саранску. До мене підходить один зек русський, каже, да разве він українець? Ви посмотрите на його. Це вже же тип. У нього такий лоб, гарний, така скульптурна голова. Він зовсім не похож на українця. Ну, ну то його зовнішній такий вигляд. Расовий такий хлопець. І від Украї... відійшов від нашої, став тим самим покутником. дивлюся, вже зустрів Михайла десь через якийсь час. Дивлюся, добрий день, панасе, і вже вже він не наш став. Ви чули, знаєте про я знаю про покутників, зокрема Семен Скалич е, сидів у нас на Уралі. А ні, тоді він не покутник. Скалич я знаю. Так. То якась, я не знаю, чи суботники. Ага, бо покутництво це суто українська українська а, течія. Тоді, тоді не покутник. Там така ідея, що на Україні, там от е, в Галичині, знаю, там знаю, середня знаю. гора, отам буде знаю. там буде Рим, новий Рим там знаю. буде. Так, що там угу. То це виходить не покутник, то не покутник. То щось інше. Що його хрестили в тій бочці <coughs> водою. І Михайло так зник зник із нашого українського такого. Я чув пізніше по радіо там щось про нього. Ну, а ну, то найбільше мене вразив е, Михайло Сорока. Так, про нього всі розповідали. Е, най... Як про особистість Цікаво, він казав, е, рідкісно, виключно. Його одного разу розповідав подібний випадок. Каже, викликали, повезли його до Києва ага, ага. і привезли зі Львова його сина Богдана. Так. І ось каже, мені дали костюм чорний. Е, були в ресторані з сином. Каже, наглядачі... В ресторані що над метро. Над Хрещатик, метро Хрещатик. Розповідали, що саме там його. Саме так. Угу. І Михайло з сином сидять там і двоє цих. Потім повезли їх е, в театр подивитися. І е, Михайлові кажуть, ось, ну як, чи сином поїдеш додому, чи знову так подібно, як мені казала, бо будеш малювати там або. Угу. Угу. І е, сорока каже, та, звичайно, я поїду в табір. Так каже, ми з сином розпрощалися і з мене вже каже, привели, зняли чорний костюм, видали кожному своє, мені каже, зеківське, а його так Цікаво було слухати Михайло. Так, ще казали, що коли в тому ресторані там подали якісь трави, щось там пити, то він нічого не взяв, тільки нібито води випив і все. Угу. Нічого. З рук ворога. Угу. Ото він був авторитет е, для всіх національностей. І коли десь щось траплялося, міжнаціональні там, угу. ці там вірмени, росіяни, чи люди, там, чи ще хтось, татари, кликали його пахан. Його слово все. В українській зоні, між іншим, то не українська зона, але там переважна більшість була українців. Скільки е, коли, людей було в тій зоні? Коли, От, скажімо, в 11-й. Е, там 2 тисячі з чимось. І десь половина українців або й більше. Так, колись, е, коли було, я там перше був на Різдві. Угу. І хлопці там зібрали. Хтось мав кусочок сала, uh хтось uh мав кусочок там uh маку. І зробили таке учту таку. А там я був е, в таборі, познайомився із е, роботниками Пушкінського дому. Mm Він тепер десь у Швеції чув я по радіо. І ось е, там помолилися. І цей русський каже, а в нас цього нет. Ось тобі слав'яни. Mm братья славяне. У нас нет этого, э, как это, мені то дивно було э, так узнати перші такі інтелектуал з Пушкінського дому, Рудит. Раптом каже, що ми різні люди, у нас зовсім друга культура. Угу. Інколи приходили до нас тоді. Е, вийшов якийсь твір, перекладі на українську мову, чи з чеської, чи з німецької. От е, узнати деякі слова, що це. А вони Етимологія, так? А вони читали українські журнали, е, і мені приємно було, що русський звернувся, як це поняття, тут що, а тут є то так. Вони стежили за новинками. Але та російська інтелігенція була запрошена. Був -то тоді оцей, що тепер в Парижі, в Парижі він письменник, Синяв, Синяв, як То там е, е, Даніель і Синявський. були були Даніель і Синявський. Угу. Я знайомий з ним був. Одного разу наша українська громадка там табірна запросила Синявського на зустріч. Uh Ну, Він провів так на рівні Пане і господа. Угу. І розповів про себе, там, про російську е, цю національну ідею, про той рух, про мистецтво. Е, я колись е, із Даніелем говорив трошки. Він написав оту свою річ. Я не знаю назви. Називалася вона цікаво. Я на цю тему думав колись і висловив свою думку. Кажу, я не читав вашої речі, але назва така. Е, там якесь прогрішення. Е, день убійств, здається. День відкритого убійства. Що в рік є один день, з ким ти можеш порахуватися. День відкритих убійств. День Це Що у євреїв так чи як? Ні, він, він написав такий твір. А, це він сам придумав. Так, ага. це гейбет помста. Ти маєш ворога, в цей день ти можеш його вбити. Я якось, е, коли з ним познайомився, кажу, цікава думка така. От узнати свого ворога. Чи треба його вбивати, чи як Достоєвський е, е, просто не став його помічати. Каже, интересная мысль. Э, Как э, ти думаєш об этом? Щось на цю тему ми трошки, е, правда, я не читав його, але тільки назва мені дала е, можливість на цю тему подумати. І та е, російська громада, е, вона трималася в якійсь мірі, м, ну як е, е, свої такі. Е, Вони до українців ворожі ставилися. був у нас такий, е, може і ви застали Йофе. Він був... Я Веніаміна Йофе зараз добре знаю. Так? Я ось е, з ним зустрічався. Ні, Це це був начальник табору Йофе. А, начальник табору. І був цей Йофе. І ось два Йофе розмовляли угу. через дріт. Він каже, який ти Йофе? Це я Йофе. А ти каже, там Петрович той. Миш каже, ось каже, бачиш, ми оба Йофе. Угу один в лагері, а другий а, а другий там його наглядає. І в них був діалог тих двох євреїв. <laughs> Цікаво. А наш Геврич такий, е, чув? Так, Ярослав, так. Він тому Йофе винімав зуба. <laughs> Він був дантист. Угу. Ну і так він жартував на цю тему, каже, вам е, тут треба немножко, е, щоб вам не боліло, треба укол зробити. Ну, каже, ти осторожно, я... угу. як заклікує. Угу, угу. Який там у кого, га? Ти мені зробив. Уявний такий. Уявний. Так. Ну і що тут? Ми так доходимо е, до ручки. До кінця ув'язнення. До кінця ув'язнення. Ну і я зібрався, вже мене йшло шмон. Шмон. Я там малював трошки альбомчик, мені Ващенко зробив там з хлопцями такі е, зошити загальні з папірцем, він гарно так, він міг книжечки робити. А от чим ви малювали? Ви мали якісь е, Мені е, писали олівці і фламайстри. Ага. Олівці. Ну, олівця, олівці дозволялися. Так. Ну, кольорові. Олівці то кольорові. І я там зробив декілька в мене цих. Е, один зошит такий, ще щось, альбомчики ці. Я там зробив ці малюнки. Повели мене на шмон вже випускати з табору. І е, я що міг, то вклав туди в торбочку, вивели до цього, е, що переглядає. Він був чи то Ерзя, чи то е, мордва, місцевий якийсь. Ерзя чи мокша? Там Ерзя, мокша і мордва. Там їх три племені. І а, а це що у вас таке, а це що? Так мене почав уважно переглядати. Я кажу, у вас тут є в Саранську е, музей Ерзі. Єсть, єсть. є. Я чув, що Ерзя це так, то великий художник. Великий. Вони з Коненком колись повернулися зі штатів. І Конєнкову дали в Москві робітню, квартиру, а Ерзі нічого не дали. Він поїхав до себе на батьківщину туди, е, в Мордовію. Я кажу, я хотів би знати, е, де там можна шукати. Хотілося подивитися, це ваш знаменитий скульптор. Він бачить, що в мене там малюнки є. Він так розчулився, що я зацікавився е, Ерзьою. Тож я кажу, ну хорошо, склав то все. Не дуже шманав, так? Не дуже шманав, бо я став говорити про Ерзю і шукати його угу. цих. Ну і вийшов за зону. Вас випустили за зону? Тоді ще не везли додому? Ні. Вже в мій час то так не випускали з зони прямо, а до, завозили в обласний центр і там випускали. За зону? Ні, я пішки йшов туди, до станції. Потім приїхав. Приїхав я до Москви, а перед тим Світличний написав, Панас, як буде звільнятися. Ось тобі адреса Танюка в Москві. Угу. Я приїхав до Москви, знайшов це шосе, е, прийшов до Танюків. Ви з ним не були знайомі раніше, ні? Був знайомий. Ще угу. коли Алла була, тоді, так. коли е, цей клуб творчий молоді. Був я у Танюка, Танюк щось мене так це гарно прийняв. Ось проінструктував. Зайшов я е, пізніше е, так до вокзалу, пішов до Шевченка коло е, Москва, який той Шевченко так посидів трошки там, пішов на вокзал і приїхав до Києва. До Києва тут мене зустріли. Танюк уже дав телеграму чи поговорив, що їде по нас. Ну і тут мене в Києві. тут тут уже була Україна. Тут, мабуть, Алла організувала. Були свої люди, Алла е, Чедо, Світличник перше. Ну, мене Алла і е, Льоля каже, Панаса, пішли тебе, беремо. Взяли мене і пішли вбирати. Ага, ага. Так. Так на сонечко станемо. І екіпіровка така. І сказали, що ось вечором цей коло Києва тут є. Алла розробила той інтер'єр, Наталка, здається. Ну і приїхали ми туди, там <coughs> люди пізніше зайшла туди і Зеня Франкова, е, там оркестри, грали щось там. Це. Ну і е, цікаво. Хтось каже, панаси та станцюй. Ти ж вже в великій зоні. Щось мені там прийшлося трошки. Не опака, як Хрущов танцював, ага. а просто так якось там. Як ото північ, <coughs> якусь руханку, зарядку. Ну то було колосально. так. Такий а хто ж там був? Контраст такий е, був. Е, ну, все це грон було. Іринка Шеленко заспівала там своє, угу. вона то гарно співає. так. Потім хором поспівали. А ті включили там збоку е, цей джаз якийсь, бо то е, Наталка там такий е, веселітельне заведення гейби. Ось. Гарно питала мене Зеня Франкова. Вона ще тоді була так на висоті. Трималася? Так. Ну і після закінчення е, тої великої учти ми стали розходитися. Я пішов до світличних, Галочка поїхала до себе, е, зайшли до Михайлини Коцюбинської. Я приїхав до е, Франківська. Нібито з Чорноволом їхали, так? І, здається, з Чорноволом ми приїхали, і він мене завів е, до своїх знайомих. Каже, Панасе, там ти можеш зупинитися, там живуть жінки, є е, місце де. І завів на Кошового 10. Я там лишив свою торбу і поїхали ми з Славком в гори. Десь були там, здається, Атена була і поїхали е, туди десь на полонину, на якусь пробли там. Е, гарна погода була, то ще вересень чи серпень. Повернувся я, Славко поїхав у своїх справах, а я лишився на Кошового. А помешкання, де ви жили до ув'язнення, яка помешкання те пізніше я, е, коли документи виробляв, як кажуть. У мене паспорт був е, вилучений в КГБ. Я мав, після того, як я повертаюся, е, звідки я заарештований, за документами КГБ. У мене була е, тільки довідка про звільнення. Ага. Прийшов я в КГБ, там мені повернули паспорта, ще якісь папірці. Ну, і кажуть, ви влаштовуєтеся на працю. Ви мали раніше приїхати до прийти до нас. Ви вже десь коло місяця мотаєтеся, зауважили мені. Я кажу, а як квартира, та, що я був прописаний. Квартира каже, вже не ваша, вам треба працювати, угу. заробити і вам дадуть житло. Кажу, а де ж мені мешкати? А то вже ваша справа. Ви собі працюєте, зробите, станете і на, е, як звичайний громадянин на чергу і вам дадуть житло держава. Ну, Я зупинився на Кошового у Возняків. Там жила е, Возняк, родина і Лемик Люба. Там у них три кімнати. І на горищі була невеличка така кімнатка, де там барахло всяке складали. Я був у них і е, шукав роботу. Зайшов в художній фонд, бо я раніше е, був в художньому фонді, працював. Мені е, голова фонду каже, ось е, попрацюйте, зробіть виставку. І ми подивимося, чи варто вас приймати в спілку художню, не в спілку, а на роботу в художній фонд. Ось зробіть картину. Тоді ми будемо дивитися, чи ви художник, чи ні. Я кажу, та мені ж, е, бачите, треба е, для того полотно, фарби, приміщення, щоб я намалював. І потім у мене немає певності, я намалюю, а ви е, то е, відхилите. І в мене буде марна праця. Ви яку гарантію даєте, що ви мене приймете е, в спілку? Не в спілку, а в фонд. Ну, каже, громадськість подивиться і вирішить, чи ви гідні працювати у нас в художньому фонді, чи не гідні. Ну, я подякував, кажу, в мене так мене не прийняли на роботу художніх фонд. Я шукав довгу роботу, де б зачепитися. Був поставлений під нагляд на рік. Щотижня ходити відмічатися в міліцію. Ну, і нарешті там було таке організація, бюро е, побутове. Ну і там я влаштувався таким креслярем, газетярем, таким якимось копіювальником. 90 рублів е, була ставка така невеличка. Ну, але вже я зачепився, так би мовити. Угу. Е, Прописався я у Возняків тут. Вони мене взяли на квартиру. Пізніше я дружився, там була така е, дівчина, Возняк Дарія. Пізніше вже я довідався, що то донька е, Василя Бандери, який був е, спалений в Освенцимі. Угу. Ну і е, нагляд той продовжувався, відмічався я. Інколи десь запізнився, то за мною одного разу пам'ятаю, бігли, щоб мене вхопити, щоб я до восьмої години був на сіданні. Але я за, хвіртку зайшов і він вже через хвіртку каже, ну смотри. Так воно тягнулося досить довший час. Пізніше, в тому ж таки році, в 70-му, коли я звільнився, приснився мені сон. У мене відпала верхня і нижня челюсть. Я в крові, сльози якісь, правда, не боліло, але так якось мене неприємно це нижня нижня частина обличчя. Думаю, щось таке трапилось. Прокинувся так мокрий. Телеграму отримую на другий день. Чи в той же день, що вбита горська. 91 рік. І я зібрався. Чекайте, це вона ж вбита 70. 70-го е, року. Так, 70. Е, ну, похорон був 7 7. грудня. А вона вбита була 28 чи 29? 8. 28. А в мене день народження 27-го. Угу. Якраз майже на мій день народження. Я на вокзал, куди мене перетинає дорогу. А хлопчина. вами ж нагляд? Нагляд. Угу. Але смерть горська. Він мене так е, за піджак каже, нікуди ви не їдете. Я якось від нього вирвався і ходу, а за білетом хтось сходив на поїзд і поїхав. Ну каже, смотрите, що я е, приїхав я до Києва на похорон Горський. Після похорону е, ну то тяжка, тяжка річ. І після того, як поховали горську, я ночував у Зарецького Віктора. Він запарив по-сахалінськи чефіру. І ми так на підлозі лягли, як ті у е, Достоєвського. Той. Е, е. І так проговорили десь до четвертої години. Як він розповідав мені, як йому побажалося, як його попереджали, як він десь був, як за ним е, стеження. це. Така сповідь була у Віктора колосальна, такий плач. Він не плакав, а якийсь такий внутрішній схлип, такий, е, як він був покараний. І після того я е, приїхав до Франківська. Е, зразу був викликаний в міліцію, там знімали мене стружку. Покарали якось? Щось було чимось, чимось, чимось, здається, Штраф там. Е, щось там було таке, і грошове навіть. Так, що я порушив. Там було до 20 рублів штрафу, це два рази, а на третій раз вже могли судити два роки. Щось я порушив режим. Так, так. Ось. І е, пішло, покотилося далі. Через який час ці арешти нові. Так, 72-го року вже. Нема, ну, вже того, того, того, нема, нема, нема. Вас зачепили, зачепили якось? У е, мене було е, Сокульський звільнився, в мене був обшук е, у справі Сокульського. Сокульського. Ще, здається, один обшук був. Ну, але так пізніше в якомусь році. Така метода з'явилася бити камінням вікна. А в мене вже тоді е, знайшовся е, син Ярослав, е, Яринка. І раптом вечором, десь, коли вже сідає сонце, б'ють каміння. Одного разу я так вклався на ганку і почали бити камінням вікна. Я вже зробив такі із фанери закладати оці е, шипки, угу. щоб камінь не летів туди на протилежну стіну, а щоб тут він падав коло <laughs> фанери. Одного разу я е, так вклався гейби на ганку, чую вже тріск, вже камінь полетів. Я вискочив туди за хвіртку, а ті хлопці двоє такі е, лоботряси, ходу. І там проти нашої, е, нашого будинку там посуд здавався, е, горілчаний різний такий. І вони ті ящики мені під ноги, а саме за ним і ходу-ходу. Я так е, вибіг на протилежний бік вулиці, і вони так, такі жеребці. Я голосував, в мене щось голос такий з'явився. Ловіть злодіїв <laughs> в такому досі. Ну, Вони відірвалися метрів на 70, оглянулися, побігли, рукою поціліпали. І е, через тиждень приблизно е, бій вікон е, скоротився, тобто пристав. Пізніше я довідався, заїхала моя кума Лесіва Ярослава, жінка. Каже, і... Орися Сокульська. Ага. А ні, ні, перепрошую, то Івана. Її Орися так само звали, як, Орися і, теж. як і Сокульську. Угу. В неї теж були вікна. І це який це був час? Е, ну, який це рік був? І в зв'язку з чим? Як ви визначили? Яка Який, причина? Е, і чому така форма обрана? Чому били вікна? Е, Ярослав тоді сидів другий раз. І Орисі, Орися не мала Ярослава вдома. Він вже був як священник, чи він десь вчився, і його заарештували другий раз, і він вже сидів в таборі. Наркотики йому в Дніпропетровську. Е, і вона казала, що прийшли. Е, десь вона якраз замила кімнату і коло печі сміття лишилося. Прийшли з обшуком. Походили по кімнаті, перейшли, підійшли до сміття і взяли там е, пакети якісь з тим наркотиками. З Сфабриковано, звичайно. І Ярослава взяли. А перед тим він влаштувався на Балехівський лісокомбінат ага. Ярослав. І цікаво розповідав, каже, йду е, одного разу, е, йду е, на той е, на робочий собі комбінат, деревокомбінат, я там був. І кажу, перехожу, питаю, скажіть, будь ласка, котра година? Він каже, він каже, знімає свого годинника і дає мені. Каже, нате, дивіться, це вам годинник. Та каже, дякую, мені е, тільки годину треба знати котра. Я знаю вас, Ярославе. Хай буде вас. Так зробив перехожий. Так, і звільнився Лесів через який час, е, прийшов до мене ось, і запросив мене на кума. Він вже мав той, е, вивчився на священника. Це він у то е, вже, то, Василика. Так, Оця Василика вчився. Василик теж сидів. Так, підпільно, так, підпільна так, семінарія. Я був там в лужках у них. І Ярослав водив там мене по тих полонинах, показував, він такий захоплений, то, такий е, син гір, е, волі. Одного разу е, Лесів, вже е, будучи в сані, був в Києві, зустрівся з Кравчуком, передав йому петицію від греко-католиків, щоб вони могли свобідно ага. релігійні свої е, відправляти дії. Передав йому. Кравчук взяв той папірець, заяву ту. І приїхав Ярослав до нас. З вокзала прийшов до нас, на Кошового. Угу. Піднесений такий, каже, Панасе, куме, я виконав місію. Ось тепер їду додому. Кравчук каже, мене вислухав, пішов в і е, викликаний шофер із Болехова заїхав до нас. Ну і я запропонував кумові, щоб ночував у нас. Він каже, їду додому, бо Орися телефонувала, Ярослав телефонував Орисі, щоб він був, що я буду сьогодні вдома. Ну і так вони побули у нас, трошки перекусили і десь коло 10 11 вечора виїхали з Кошового. Їх затримали там е, на пункті ГАІ на межі Франківська. Там їх тримали десь коло трьох годин, дві години і е, з половини приблизно. Перевіряли підварники, там гальма, ще щось таке. І він поїхав туди, поїхали, його відпустили. Проїхав десь пів кілометра коло Павлівки. Аварія їхала Чорна Вова і зіткнулися. Я був на суді. Досліджували, як то було, але слідчі не врахували, що вони зіткнулися, нібито машина Лесіва заїхала на межу зустрічного е, руху. І тут Чорна Волга нічого не могла зробити, як зіткнутися. Але тут був інший варіант, бо е, шофер був убитий, ні, Лесів був убитий, який сидів з правого боку від шофера. А шофер вилетів вікно, травмований. Тобто удар був не зустрічний, а був боковий удар по е, дверцятах, за якими сидів Лесів. Бо у Лесєва були порвані труси, була глина. Вдар був е, настільки сильний, що вилетів у вікно шофер. Цей третій удар, другий удар не був на суді зафіксований. Це просто вони обоє. На суді дали цьому водієві чорної Волі десь 7 років, здається. Рися відмовилась від того грошового якогось відшкодування. Вона була в розпачі, в такому забитий хлопець, чоловік. До речі, Лесів казав мені, каже, знаєте, куме е, помер Красівський. Так, так. Це а було. тепер, каже, я його подільник по УНФ. Тепер, каже, черга моя. І тут десь протягом місяця. Десь місяць різниці, так. так. І вже десь Лесь... так, вересень, жовтень, а так вони погинули. Так, І Лесів як чув, що е, буде з ним таке. Це 90-й рік чи 91-й. Я перевірю, в мене то є записано. Десь так, то, то, то таке. І він е, на суді до мене підходив один з е, журналістів, якийсь назвав, що я кажу, з Києва. А як ви думаєте, пане Золоваха, як це трапилося? Я хотів довідатися, хто питає, але він так вник, бо ще час такий е, якийсь переломний. І не підійшов більше. Але то явно фальсифіка, явне вбивство було. Не знаю причин того. Ну, але то вони товчуть тих Болесіва, е, як його називали Беряне Сонечко. Я був на похоронах як то люди зійшлися. Оці. Він не був такий е, священник, який би мав голос, вигляд, такий, як е, Василик. А він був такий собі, але дух у нього був колосальний, як його любили. Ну, як його вийшли на похорон проводити тисячі людей, з'їхалося, і сіру. То ворог бачить, що тут дуже перспективна людина, то може так. бути то може бути в майбутньому глава церкви. І Вони, і вони його людина. Так, то сильна духовна особистість. Так? Як він розповідав мені, коли сидів він е, в таборах побутових, бо його туди другий раз закинули, щоб його там прикінчили. Угу. А він там настільки заробив авторитету, що коли його вже на носилках е, перенесли угу. після голодівки. Угу. То і зеки е, ті побутовики дивувалися, як то ти, е, яка ти людина. І наказали йому, як він мені розповідав, каже, молись о нас, отець. Угу. Я каже, вийшов за ту зону, дивлюся чорними бушлатами вкриті дахи, і мені каже, проводили. От тобі і зеки. І от тобі священик серед зеків. Йому ж робили справи про наркотики двічі. Так. Одну значить, на волі, а другу там таки е, в неволі. І там цікавий був uh -huh. момент. Е, е, Ярослав казав так. Начальство тюрми табору сказало, що